tafsiri inofuatia hapo mbele ni tafsiri ya surat al-kafirun surat al-kafirun naam sura hii surat al-kafirun ni sura ambayo e, kwa mujibu wa mpangilio wa msahafu ni, ni, ni makia kwa mujibu wa mpangilio wa msahafu ni sura ya 108 na aya zake ni sita mm, afwan mm, ni ni sita aya zake ni sita na imeitwa alkafirun kutokana na aya ya kwanza pale Allah subhanahu wa ta'ala kul ya ayyuhal kafirun sema enyi makafiri kul ya ayyuhal kafirun kwa ikaitwa surati alkafirun kafirun katika tafsiri ya Ibn Uthaymeen rahimahullahu akasema ya kwamba hadhihi sura sura hii hiya ihda suratay al-ikhlas ni moja katika sura mbili za ikhlas kwa hiyo surat ikhlas ziko mbili kuu moja ndio hii ambayo tunaizoea kul huwallahu ahad allahu samadu ila akhir sura lakini ya pili ni hii kul ya ayuhal kafirun ila akhir vile vile sura hii inapewa jina hilo kwamba ni surat ya ikhlas akasema ihda suratai ni moja katika sura mbili za sura ikhlas lianna surat ikhlas kwa sababu sura mbili za ikhlas ya kwanza ni kul ya ayuha kafirin alkafirun na ya pili wa kul huwallahu ahad kwa hiyo hii nafikiri e, ni moja katika jambo la muhimu kufahamu kwamba suratul kafirun ni moja katika sura kwamba ni surat ikhlas ingaji haikupewa jina tu surat ikhlas surat ikhlas imepewa ile ile e, kul ya ayyuhal yani kul huwallahu ahad wa kana nabii sallallahu alaihi wasallam na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha akiisoma hii sura ya ayyuhal kafirun fi sunnati katika sunna zifuatazo katika sunat sunan ar-rawatib bwana mtume sallam alikuwa akihusisha sana sura hii kuisoma sema sunat ar-rawatib ni zile sunna kablia au baadia lakini sana kabisa alikuwa akisoma fi sunnati al-fajr katika sunna ya kablia ya rakaa mbili kabla sala al na imekuja riwaya hadithi ya bihuraira kwamba mtume saa salam qaraa bihima alisoma bwana mtume saa salam qaraa bihima alisoma sura hiyo suratul kafirun fi rak'atayn fi rak'atayn alfajiri katika rakaa mbili za alfajiri kwa hiyo sunna katika rakaa mbili za alfajiri bimaana qablia ni rakaa ya kwanza mtu kusoma kul ya ayuha alkafirun na rakaa ya pili ni kusoma kul huwallahu ahad kwa nini? Kwa sababu hizi sura zote ni sura ambazo zinajihusisha zaidi na suala la al-ikhlas. Sunna nyingine wa fi sunnati al-maghrib, katika sunna ya al-maghrib maana baadia, yani baada ya sala magharibi imethibiti kwamba Mtume saa wasallam alikuwa akiswali sunna rakaa mbili sasa nini anachofanya katika sunna anachosoma katika rakaa mbili hizi rakaa ya kwanza alikuwa akisoma kul ya ayyuhal kafirun na rakaa ya pili alikuwa akisoma e, e, kul huwallahu ahad kwa hiyo hii sura ina mnasaba mzuri wa kwamba yasomwa katika e, suna hizo na vile vile wa fi rak'atay tawaf na katika rakaa mbili za tawafu basi mtume sala salam alikuwa akisoma rakaa kwanza e, kul ya ayuhal kafirun na rakaa pili alikuwa akisoma kul huwallahu ahadu kama ilivyokuja katika hadithi ambayo e, ameitoa Imam Tirmidhi katika kitabu salat babu ma jaa fi rak'atayn ba'da al-maghrib wal qira'ati fihima katika sunna Imam Tirmidhi akaweka mlango maalum sana katika hadithi hiyo na vile vile Ibn Majah na katika sunani nyingine na anasema kwamba limata tadhamannatahu sura hizi mbili kwa sababu ndani yake zimesheheni nini al-ikhlasu lillah azza wa jalla kumkhalisishia Allah peke yake kwamba yeye ni mmoja peke yake wathanau alayhi bisifati alkamila na kuna sifa zile za ukamilifu wa Allah ambazo zimo katika sura hizi mbili hususan katika fi surati kul huwallahu ahad kwa hii ni kwa ikhtisar kwamba sura hii ina ina manzil gani kulia ayuha alkafirun na isitoshe vile vile e, ingaje hapa hakuandika shekhe lakini katika e, witri e, katika witri rakaa kwanza unasoma nini sabbih isma rabbikal ala rakaa pili unasoma nini kulia lkafirun na rakaa tatu unasoma surati al-ikhlas kul huwa Allahu ahad kwa hizi ni maeneo ambayo naam adhana nakuja kul ya ayuha al-kafirun kul sema ya ayuha al-kafirun enyi makafiri kul sema ya ayuha al-kafirun enyi makafiri anasema ibn Uthaymeen rahimahullah wa hadha yashtamalu kullu kafirin hapa anaingia kafiri yoyote سواء كان من المشركين au من اليهود au من النصارى ni mamoja ikiwa ni myahudi ikiwa mnasara ikiwa mshirikina basi aya hii kul ya ayuhal kafirun inakuja kugeneralize haikusema kwamba kafiri huyu ni mshirikina tu na sio myahudi na sio mnasara au minashiuiin au min ghairihim au wale wote ambao walikuwa wenye itikadi zile zilizokuwa zina kufuru ndani yake moja kwa moja kuna itikadi ambazo zinazungumza wazi kwamba everything is nature kwamba hakuna mola kila kitu ni nature hizi ni wanaita zile falsafa e, falsafa hizi mara nyingi utazikuta kakina Karl Marx akina Aristotle nini na, kalma, na, na falsafa nyingine nyingi ambazo zimekuja kuzungumza kwamba ulimwengu umekuja tu wenyewe hivi basi wala hakuna mtu kwa wote hawa wanaingia katika ukafiri kullu kafirin kila kafiri anasema ibn Uthaymeen yajibu an tunadiyahu biqalbik au bilisanik in kana hadiran kila kafiri inabidi umwite kwa jina hilo ima umwite kwa moyo wako au kwa ulimi wako madam si yupo hadhir hadhir naam mwite tu kafiri ili litatabarra minhu wa min ibadati ili uwe mbali naye na zile ibada zake alimuhimu ni umwite tu kafiri kuonekana kwamba no way yani hakuna alternative ikawa mtu ataka kumwita yule alokuwa kafiri kwa jina jingine tasikia tu basi kama unavyojua e, ndugu zetu wa upande wa pili a a sema tu kwamba makafiri sasa mtu si anaona haya nini <laughs> wakati mwenyewe Allah anasema kul, sema ya ayuha alkafirun enyi makafiri. Kwa hivyo wewe unakuja kujaribu kama una, una neutralize watu wa chemistry wanasema una neutralize e, maanake unajua hawa ndugu zetu hawa kwa upande mwingine eh, hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo Sheikh Uthaymeen anasema kafiri mwite kafiri tu basi basi, hata akisema kwamba wanatutukana bwana wanatuita zile makafiri ndiyo ndo jina ambalo lilokuwa ndo limeteremshwa ni munazzal limeteremshwa jina hilo kul ya ayuha lkafirun anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah aya za mbele ambazo zina maelezo marefu aya hizi zinazungumzia jambo kama la fanana moja lakini limekuja katika ile sigha zilizokuwa tofauti aya pili inasema la a'budu yani waambie hivi la a'budu yani mimi yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam siabudu la a'budu siabudu ma ta'budun mnachoabudu la a'budu siabudu ma ta'budun mnachoabudu bimaana ya kwamba la a'budu siabudu mnachoabudu la a'budu alladhina ta'budunahum wa humul asnam siabudu ambacho nyinyi mnachoabudu na ni kipi ni masanamu masanamu mengi na kila sanamu lina kazi yake kuna sanamu la mvua kuna sanamu la riski kuna sanamu la kilimo kuna sanamu la watoto kuna sanamu la biashara sasa waambie kwamba mimi la aabudu alladhina tabudunahum mimi siabudu vile mnavyoabudu nyinyi ambao wahumul asnam la aabudu ma taabudun siabudu mnachoabudu ambao ni masanamu hayo mimi siabudu kabisa na vile vile e, wala antum aabiduna ma aabudu na nyinyi hamuabudu naye muabudu mimi ولا أنتم عابدون ولا نينهم وابدوا ما أعبدوا يلئن وابدوا ممي ناني ناني سمجين وهو الله ني الله سبحانه وتعالى وهو الله ولا أنتم عابدون ولا نينهم وابدوا ما أعبدوا ما أعبدوا يلئن وابدوا ميمي نناني وهو الله أنا سيما الشيخ تيمين إيه حبا imekuja wala antum eh, wala antum aabiduna ma aabudu ma aabudu kwamba nyinyi hammwabudu naye mwabudu mimi imewekwa herufi ya ma kwa nini siwe man akaeleza kilugha anasema amma ma huna fi qawlihi ma aabudu yani man yani wala antum aabiduna ma a'budu kwamba hapa inamaanisha wala antum aabiduna man a'budu لأن الاسم الموصول إذا عاد إلى الله فإلى الله فإنه يأتي بلفظ من اسم الموصول ikiwa jambo hili litarudishwa kwa Allah basi automatically hii ma kama itakuwa ni Allah basi inajulikana kwamba ni inatafsiriwa kwamba ni man ukienda katika mambo mengine mengine huko hii maul mausul huwezi ukaileta katika eh, katika condition hii almuhim anasema Sheikh Uthaymeen wala antum abiduna ma a'budu wala nyinyi hamwabudu yule ambaye nayemwabudu mimi ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana hii basi Allah subhanahu wa ta'ala akawa anafanya tikrar lakini tikrar hii ina maana kubwa kabisa akasema la aabudu ma taabudun wala antum aabiduna ma aabudu ay ana la aabudu asnamakum wa antum la ta'budun Allah kisha Allah akarudia akasema e, waambie wala ana aabidu wala ana aabidu ma abattum kisha wala antum abiduna ma a'budu kama kuna tikrar yani maneno yanajirudia rudia Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake akasema hivi waqad yadhunnu dhann inawezekana akawa mtu mwenye kudhania anna hadhihi mukarraratu litawkid huku kurudiwa huko ni kwa ajili ya kusisitiza anasema walaisa kadhalika a si kwa maana kwamba Allah aliposema eh la a'budu ma ta'budun wala antum aabiduna ma a'budu alafu ikawa wala ana aabidun ma abadtum wala antum aabiduna ma a'budu hii si tikrari sio kukaririwa kwa maana kusitia mkazo anasema la kwanza ifahamike lianna sighati mukhtalifa sigha yani ile, ile context kwamba jinsi sentence ilivyoanza mtiririko wake mpaka mwisho ni tofauti tofauti wewe kaa tuisome hii aya ya mwanzo ya pili hii la a'budu ma ta'budun ya tatu wala antum aabiduna ma a'budu ya nne wala ana aabidun ma abadtum sasa hii ni tofauti kabisa la aabudu ma taabudun sigha mukhtalifa ya nne wala antum aabiduna ma aabudu ya tano wala antum aabiduna ma hii tofauti kabisa na hii ya pili eh, au ya, ya tatu la eh, wala ana eh, ya, ya, wala antum aabiduna ma aabudu aya tatu kwa hiyo watu wasidhanie kwamba hapa pana ule ndio maana ikakaririwa hapa pana msisitizo hakuna msisitizo hapa ni vitu tofauti kabisa anasema Sheikh Uthaymeen kwamba neno la a'budu ma ta'budun yani jumla hii sentence aya pili hii kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun hapa ukisoma kilugha ni fi'li kitendo la a'budu la aabudu hii aabudu hii ni kitendo na ukija wala ana abidu hii ni ismi nasema kwamba hii neno abidu ni ismi kwa ni vitu vile tofauti ukisema hii tikrar imekuja kusisitiza ah, ni vitu vile kul ya ayuhal kafirun la a'budu ni fi'l na hii ya mwisho kwamba wala ana abidu hii ni ismu akasema shekhe ya kwamba siku zote at-tawkidu la buda an takuna aljumlatu kal-ula msisitizo unapokuja katika maneno ni lazima ile sentence ya pili iwe sawa sawa na ile ya mwanzo hapa ndo msisitizo nitakupiga nitakupiga sasa hii ni msisitizo nitakupiga usinichezee ah hii si hii si msisitizo sasa kwa hiyo hapa ni maelezo ambayo nafikiri e, yatatuchanganya zaidi bora tu, tufike tu hapa e, kulia ayuha kafirun juma lijalo tutakuja kuanza tena upya la a'budu ma ta'budun wala antum aabiduna ma a'budu ila akhir sura kwa sababu muda nao umekwenda ume utasimamia hapa katika aya ya kwanza kuli ya ayuha alkafirun kuanzia aya ya pili mpaka ya mwisho sita tutakuja kusoma katika darasa linalokuja aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum